combate DJ. Uh, uh, uh, yeah, yeah, yeah. Eh, eh, oh, oh, oh, My darling, uhlala ngenhliziyo yami bo. Oh, oh. My darling, uthando lakho darling. Utendo lako beba niliboni. My darling. You always sample with my feels, but you know exactly how I feel. Stick to your promise, keep it real. Why can't you just act right? Show me affection. Give me good love and protection like you supposed to. Uhlala ngenhliziyo my darling. Utena lako beba ngiliboni, my darling. Uhlala ngenhliziyo yami bo, my darling. Utena lako beba ngiliboni, my darling. Engawuthanda lokuphina, lokuphina. Ngawuthanda mina ngisalboni, ayangisalboni. Uma baby udlala ngabi udlala ngabi Usumbona ngisho emehlweni udlala ngabi Hayi udlala ngabi udlala ngabi Usumbona ngisho emehlweni udlala ngabi Hayi udlala ngabi udlala ngabi Udlala ngenhliziyo my darling. Utheno lakho baby ngiliboni. My darling, uhlala ngenhliziyo yami bo. My darling, utheno lakho baby ngiliboni. My darling. These days, girl, I see it in your eyes, you're slowly changing. The shit is crazy, it's not amazing. Well, I love it when you're talking crazy, but these days you don't love me, you only claiming. Well, I haters gotta hate. You don't love me, don't debate. I give you love, you perpetrate. Broken hearted, I relate. Gotta get my mind straight. Girl, I loved you and only you. You don't understand. Fuck boys got feelings too. You used to be my girl. I used to be a man. We used to make love. Then we pop a Zan. We used to be a team. It was never you. It was never me. It a jungle out there, come and climb a tree. They say love is blind, cause you never see. udlala ngami hayi udlala ngami udlala ngami usimone ngisho emehlweni udlala ngami